Sura 111 Al-Lahab Plamen Mek 5 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Tabbat jada Abi Lahabin wa tab Neka propadne Ebu Leheb I propao je ما أغنى عنه ماله وما كسب Neće mu biti od koristi blago njegovo, ani ono što je stekao. سيصلى نارا ذات لهب Ući će on sigurno u vatru rasplamsalu وامرأته حمالة الحطب i žena njegova koja spletkari. في جيدها حبل من مسد O vratu njenu bit će uže od ličime usukane.